12589 fatvo. Ramazon kunduzida unutib yeb ichish. Savol: Ramazon oyida kunduzi bilmay yeb ichib qo'ygan kishining hukmi qanday bo'ladi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Bunday kishiga hech qanday jarima yo'q va uning rozasi buzilmaydi. Buning sababi Alloh taolo Baqara surasining oxirida shunday marhamat qilganidadir. Robbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Parvardigoro, agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak, bizni azobingga giriftor aylama. Baqara surasi 286-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan sahih rivoyatda Alloh subhanahu va taolo shunday qildim degan. Shuningdek, muttafaqun alayh hadisda keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam man akala nasiyan wa huwa so'im falyutimma savma fa innama at'amahu Allohu va saqohu. Kim rozador holida unutib yeb qo'ysa, rozasini oxiriga yetkazsin. Uni Alloh yedirib ichiribdi xolos dedilar. Sahih Buxoriy 6669-chi, Sahih Muslim 1155-chi hadis. Shuningdek, agar unutib jinsiy aloqa qilib qo'ysa ham, ulamolarning ikki xil qarashlaridan sahihrog'iga ko'ra, rozasi durustdir. Bunga oyat karima, yuqoridagi zikr qilingan hadis va quyidagi hadis shariflar dalil bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Man aftara fi Ramazon nasiyan fala qada'a alayhi va la kaffara. Kim Ramazonda unutib ro'zasini ochib yuborsa, unga qazo ham, kafforat ham vojib bo'lmaydi dedilar. Hokim Mustadrak 1569-hadis Hadis hukmi hasan. Manba Sahihul Jami' 6070. Ushbu hadis roza tutgan kishi rozasini unutib jinsiy yaqinlik qilishi va rozani buzadigan boshqa ishlarni o'z ichiga oladi. Bu Allohning rahmati, fazli va ehsonining namoyon bo'lishidir. Shuning uchun barcha hamd va sanolar Allohning o'zigadir.